туслых юрли. Адер иккен вишшін тус пулари, вайумне тарза юрлари. Калачаган жинзем тек калашчыр, ибер курман илтмен пулари. Адер пинен-пинен тус пулари, бірне за юрлари. Кевежеген жінзем тек кевешчір, ибер курман илтмень пулари. Адер миллион-миллион туз пулари, Мирегіна савза юрлари, тарғыған жінзем тек тарықчыр, эбір әмір туслы бұлари.